บุ๊กทูเจ็ดสิบหกสิตันตาเซสิตันตาเซเหตุผลบางประการสอง giustificare qualcosa due giustificare qualcosa due ทำไมคุณไม่ได้มาล่ะครับ Perché non sei venuto? Perché non sei venuto? ผมไม่สบายครับ Ero malato. Ero malato. ผมไม่ได้มาเพราะไม่สบายครับ Non sono venuto perché ero malato. Non sono venuto perché ero malato. ทำไมเธอถึงไม่ได้มาล่ะครับ Perché lei non è venuta? Perché lei non è venuta? เธอเหนื่อยครับ Era stanca. Era stanca. เธอไม่ได้มาเพราะเธอเหนื่อยครับ Lei non è venuta perché era stanca. Lei non è venuta perché era stanca. ทำไมเขาถึงไม่ได้มาล่ะครับ Perché non è venuto? Perché non è venuto? เขาไม่มีอารมณ์ครับ Non ne aveva voglia. Non ne aveva voglia. เขาไม่ได้มาเพราะเขาไม่มีอารมณ์จะมาครับ Non è venuto perché non ne aveva voglia. Non è venuto perché non ne aveva voglia. ทำไมพวกเธอถึงไม่ได้มาล่ะครับ Perché non siete venuti? Perché non siete venuti? รถของเราเสียครับ La nostra macchina è rotta. La nostra macchina è rotta. เราไม่ได้มาเพราะรถเราเสียครับ Non siamo venuti perché la nostra macchina è rotta. Non siamo venuti perché la nostra macchina è rotta. ทำไมคนเหล่านั้นถึงไม่มาครับ Perché non sono venuti? Perché non sono venuti? พวกเขาพลาดรถไฟครับ Hanno perso il treno. Hanno perso il treno. พวกเขาไม่ได้มาเพราะพวกเขาพลาดรถไฟครับ Non sono venuti perché hanno perso il treno. Non sono venuti perché hanno perso il treno. ทำไมคุณถึงไม่มาครับ Perché non sei venuto? Perché non sei venuto? ผมไม่ได้รับอนุญาต Non potevo. Non potevo. ผมไม่มาเพราะไม่ได้รับอนุญาต non sono venuto perché non potevo. Non sono venuto perché non potevo.